Sakit king paminaw na wala na tang duha Ugang kaguol ako na lang kidala dala Luha di patuluon, taman sa kong makaya Tuyok skin na buhi, lisod kayong mabasa Ang happy ending, taman rajid ay salida Imagination, rajid ay si Cinderella Di biya lalim ang himuon, taog dulaan Tawo po diya ko nga pwedeng masakit ang bisag ingani kamal dito Love biya ikaw ikay nakapabago sa akong kakulisaw Pero Karon say imong gibalos pagka kay kagnawong Kamahay kano Iagi lang na uputong Og dili ko makapugong Basig masagpaan ti ka Hunang pahawa diha Dungag-dungag rakas problema May pay maghigog ka Mangumpanyara niya ko Hinati ka kailangan Kay naka-move on ako Gipahimuslan ra ko nimo Leche kang bayhana ka Palayo na nako Giityo pera nati ka Nakamata na ko hoy Ayaw ko guwata Fully move on ako So fuck you ka Kipahimuslan ra ko nimo Latsikang bayhana ka Palayo na ko Giityo pera nati ka Nakamata na ko hoy Ayaw ko guwata Fully move on ako So fuck you ka Ayaw ko upintala Kay di na ko matintay Sa akong kinabuhi Usakas mga sagabal Tungod si muhang kabaga Nakahimo pa ka og text Nang hinambupag yun kang usakas akong mga ex Dili ko basura Para imuhang i-recycle Mubalik ra kunimog ang mangga mamungang apple Dili ko butol para masulod sa bulsa Baliktad na ang hangin hulata ang imong karma Luhod-luhod, hilak-hilak, sorry-sorry, pajit ka Di na ko madala sa imong mga drama Gugma na ko, di mo na pulihan nagkalago Di na ko maulian bisag imo kung ipahilot Pati on jud kasapot kung magtagbutang duha Panglas na judo di na ko magpabuta-buta Ay kung minarama eh kay wala ko gapiyong Di na ko nimo makita bisag sa imong lubong Pahimuslan ra ko nimo Latsyek kang bayhana ka Palayo na nako Giityo pera nati ka Nakamata na ko hoy Ayaw ko guwata Fully move on ako So fuck you ka Ipahimuslan muslan ra ko nimo Lachi kang bayhana ka Palayo na nako Giityo pera nati ka Nakamata na ko hoy Ayaw ko buwata Fully move on ako So fuck you ka Ipahimuslan ra ko nimo Lachi kang bayhana ka Palayo na nako Giityo pera nati ka Nakamata na ko hoy Ayaw ko buwata Fully move on ako So fuck you ka Ipahimus na drako di mo Nadya kang bayhana ka Palayo na na ako Iityo pera natin ka Nakamata na buhoy Ayaw ko kuwata Huli mo on ako So fuck you ka